بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق أمير المؤمنين علي عليه السلام گفت در بعضی روایات تبری تبری जी रिवायत त चुन इन आयत फरू आमद जॾहिं आई लथी आयत یکینار ب عدت الابرار رشید الدیل محبدی جو تفصیل ہے شاگرد ہے رشید الدین ال शागिर्दु شاگرد ہے حضرت خواجہ अंसारी रहमत انصاری رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ انصاری जीअं औलाद मज़ा आहे हाणे फ़रमाए थो गुफ़्त गोफ़्त चयो या रसूल के फ़ाइदो अलाह अल अलाह की कीअं सॾिया अलाह कीअं इबात कीअं करियां ख़ुदा खूनामे परस्तम कहिड़े नमूने सां इबादत करियां हुन जी पोइ गुफ़्त रसूल सां फरमायो बि सिदक वल वफ़ा सिदक सां ऐं वफ़ा सां उनखे सॾु ऐं सिदक ऐं वफ़ा सां उनजी इबादत कर حدیک روز بلا باوی رفته به وفای آن باز آیی چه قالو بلا جه ڈینه ته چه الست به ربکم واره ڈینه جره جکو تو بلا چيو جکو تو چيو ها او او اونه کي وفا کر در گفتار و کردار خود پنهنجي چون ۾ पंहिंजे कॉल ऐं फैल में चवण में ऐं किरदार सिदक बजाए और सिदक रख जेको चवई सो सच चवईं जेको करी सो सच चवई सिदक चवईं आंच निमाई धोआरी आंच गोई खुनी जेको ॾेखारी थो उहो हुजे थो वटि मतिलबु तुंहिंजे दिलि में जेकी आहे उहो न अंदरां हिकिड़ो चई ॿाहिरां ॿियो चईंदा अछी पग न पस बि मंदर मिड़ी अॻिड़ियूं ईअं न कोन हाथी जा ॾंद ॾेखारण जा हिकिड़ा खाइण जा ॿिया अहिड़े नमूने जी ॻाल्हि न हुजे आंच निमाई दोरी जेको ॾेखारे थो उहो तोड़े हुजे तुंहिंजे दिलि में ऐं जेको आंच गोई खुनी छोकी चई थो वात सां उहो करी बि आवाज़ी जितां आई तूं सॾु थो करी हुते तू हुजी बि ईअं त माण्हुनि खे सॾी पाण तूं हुजी कोन हाणे ॼाण तस्री कई रशीद महपदी साहबु पंहिंजो हुनजी सिफारसी में पोइ पाण वरी वधीक तशरी कई अची पग में पस ऐं अंदरि मिली अॻड़ियूं ऐं ॾंदण इहे वरी पंहिंजी तशरी कईसूं इहो सॼो पर हरत रसुल ससम आई हज़त अली रज़ी अलाह जो बसि कॉल इहो अथव कीअं आऊं पूॼा न कीअं सॼा अला के रसुल्लास आसम फरियो त सिद कई वफ़ा सां बसि एतिरो हाणे ॿियो सुवाल त पुछे हज़रत अली रज़ी अलाह ताली आनो गौतम मां असाल अलाह खां छा सुवालु कयां कहिड़ो सुवालु कयां कहिड़ी ॻाल्हि घुरां हाणे माण्हू हिन ज़माने में अहिड़ा आहिनि चवंदा असांखे घर घुरण जी का ज़रूरत ई कोन्हे को मां चए छा पुछां हाणे त अली रज़ी अला त छा चवां छा घुरां अलाह खां मां असल अलाह अस ख़ुदा चे ख़्वाहम गुफ़्त असलामत फि दुनिया आख़िर चए अलाह खां सलामती घुर दुनिया में आख़िर थी सलामती ॿिन्ही जी हिन दुनिया में सलामती यानी दीन जी सलामती जिस्म जी सलामती फैमिली जी सलामती मतिलबु पंहिंजा ॻोठ राज सॼी सलामती पंहिंजे मुल्क़ जी पंहिंजे मलिकत जी पंहिंजे मुस्लमान भाइरुनि जी सलामती त ॿिन्ही मतिलबु सभिनी क़िस्मनि जी सलामती दीन जी दुनिया जी ऐं दिलि जी तकवा जी परहेज़गारी जी ईमान जी सलामती घुर हिन दुनिया में आख़िरत में हाणे इहा ॻाल्हि सॼी चए दुन सलामत फित दुनिया वारा आख़िर इन लफ़्ज़नि में सॼी ॻाल्हि करे छॾियईं در سلامت و از سلامت دل از آفات بشریت و آفیت تن از انواع بلیت त जेके आफ़तूं थियूं थियनि इंसान जे हुअण जे करे ऐं जेके तन जिस्म जेको आहे उनमें जेके जेके थियनि था इम्तिहान यानी मतिलबु हुन बीमारियूं सड़ियूं ई उहे सभई हुन खां अलाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे हुनजी सलामती तूं घुर ऐं आख़िरती सलामती जो जन्नत में मोकिले थो के ऐं जहनम खां सलामत रखे थो के या सलामती घुर इहे ॿई ॻाल्हियूं सलामती आख़िरत जी दुनिया जी रबना आतिना फित दुनिया असरत वफ़िल आख़िरत असरत वखिना अज़ाबनार इहा ॻाल्हि पोइ चओ तूं ہاں بو سو ٹرو سوال تو پوچھے حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ فرمائے تھو تو گوفتم ما اسنؤ لے نجاتی کہڑو کم کرا جو مجھے نجات تھے نجات کے حضرت علی ردی اللہ فرمایا اصناؤ لے نجاتی چیخنم تو در انجمن رست آخیز قیامت والے ڈی جمن میں از رستہ گان باشم چھٹکار پاتر مجھے تھیا چھ کر ऐमन अज़ फज़ात क़यामत क़यामत जूं जेके तकलीफ़ूं ॾुखियायूं फज़ात उन खां अमन में रहा वर सीधे दुआ दरजा थी जन्नत जन्नत जे दर्जनि ताईं पहुचण इहो कीअं मूंखे हासिलु थिए गोफ़्त हज़ूर सलाहु फरमायो कल कुल हलालनि वल सिद कनि कुल कुल कुल माना खा काफ़ कुते सां ऐं कुल माना चओ पंहिंजे काफ़ कलम सां चए थो हलाल खा ऐं हलाल चओ सदको सिदक चओ यानी सची चओ ॻाल्हि कुल हलालनि वकुल सदकनि सिदक वारी ॻाल्हि चओ ऐं हलाल खा ॿई ॻाल्हियूं हलाल खा ऐं सच चओ ॿ ॻाल्हियूं सिंधीअ में ॼण ईअं चइजे पर हुन में वरी काफ़ कलम काफ़ कुतो ऐं काफ़ कलम वरी पाण खे प्रोनाउंसिएशन अचे कोन चङी तरह इन करे कुल हलालनि वकुल सदिकनि आच ख़ुरी हलाल खुर व आंच गोई सिदक ॻोए हराम रह बख़ुद रह मे हराम खे रस्तो न ॾे हराम खे वाठ न ॾे तो ताईं पहुचण जी के हराम बद सर अंजाम बूद हुन जो अंजाम ख़राबु आहे हराम जो अस दरूह बि पढ़ीसि दरुह खां परा कूड़ खां परे परे रह के हर की दर्दो जहान बदनाम बुअद चए कूड़ कूड़ जो कूड़ जो मोहकारो थींदो छा सिंधी में बि चइबो आहे त कूड़ सच त वेठो नच कूड़ त कूड़ जे मुंहं में धूड़ इहो सम्झ थी रहियो सिंध सिंध में अज़रूग प परहीस के हर की दरू गुयद दर्दो जहान बदनाम बुअद जेको कूड़ ॻाल्हाए थो सो ॿिन्ही जहाननि में बदनाम थींदो हाणे चोथों सुवालु पुछे थो गुफ़्तम या हज़रत अली रज़ी अला ताला पुछे थो या कहिड़ो सभु तरीक़ो करियां अख़्तियार त हीलत सिखुनाम तव्हां थिए जेको आउं चाहियां हीलत हीलनि खे छॾे ॾियणु पंहिंजा हीला सही छॾ चए पंहिंजे सुहिणी जे हज़रत साईं शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई फरमायो त पंहिंजो जॾहिं हुन सभु हीला छॾिया त वसीला सभु छॾिया तॾहिं जेको आहे सो मेहर हुनखे मेहर हुनखे मिलियो पोइ हीलत हीलत हील बि गुज़ार वन खे हमे आनबूद की अलाह ख़्वाद इहो ॼाण त अलाह जेकी करण थो चाहे उअं ई थींदो वहीलत वहील तदबीर बंदे हरगिज़ बा तक़दीर अलाह भर बर नयात ऐं ही लॉ ऐं त तदबीरूं जेके आहिनि माण्हू जूं बंदे जूं बाने जूं से तक़दीर अलाही इलाही ते कामयाबु न थींदियूं ग़ालिब न थींदियूं ऐं हुन खां पोइ पंजो सुवाल पुछे थो हज़रत अली रज़ी अलाह ताली पर चए थो मां अल्य त मूं ते छा आहे यानी मूं ते कहिड़ा फर्ज़ आहिनि ऐं छा करियां मां इलाही पर मन चीस अज़ु आ काम त बगुज़ारम मूं ते हुकुम कहिड़ा आहिनि जो आऊं हू पूरा करियां उहो अज़ अहदे آن بیرون آم جو ان وائدے مداح سہی کامیاب نکراں آمر اللہ و رسول تہو ہے جو اللہ تعالیٰ حکم کیا ہے رسول پاک حکم کیا امر اللہ امر رسول جو آمر یہ توے ہے بے ہر ش الح فرمود از واجبات و مفرودات واجبات مفرودات وہ ہرش رسول گفت از مصنوعات व बाद जेको रसूल पाक सलाहु चयो आहे त हीअ मुंहिंजी सुनत आहे हीअ मुंहिंजो तरीक़ो आहे ऐं जेको हुन फरमायो हुकुम ॾिनो आहे त हीअं करियो उहो जेको आहे सो तो ते फ़र्ज़ु आहे तो ते कर उहो तूं उन उहो पूरो कर हाणे त अली फरमाए अलाह ताली गोफ़्तम मर राहत राहत छा आहे राहत ख़ुशी कहिड़ी ॻाल्हि जी आहे राहत हाणे राहत सभु कुमार कुझु ख़ुशी में हिकिड़ो न मर राहत राहत छा आहे आसाइश राहत चीज़ आसाइश कहिड़ी आहे सवलाई कहिड़ी आहे काल अल जनत आसाइश आहे जनत या जनत में माण्हू वेंदो पोइ आसाइश आहे तेसि ताईं ॾुख ई ॾुख तकलीफ़ ई तकलीफ़ आहे गुफ़्त राहत आनस किदर बहिश्त बा नियामत फरूद आई बसि दोज़ख़ बा अख़ूबत ऐं मंस हुई जे तू दोज़ खां अमन में अची पंहिंजो हुनजे ऐं बहशत में नियामतुनि सां अलाह ताला जे दाख़िल थी तॾहिं वञी थींदी राहत तेसि ताईं राहत ई कोन्हे का गोफ़्त मसरूर सुरूर छा आहे हाणे राहत ऐं सुरूर में फ़र्क़ु करे थो काल काल अ रोयत रोहियत यानी अल अलाह ताला खे ॾिसणु अलाह ताला जो जो लखा गोफ़्तम शादी चीज़ शादी माना में ख़ुशी ख़ुशी चीज़ ख़ुशी छा आहे वान काम शादी के उहा ख़ुशीअ जी ॻाल्हि कहिड़ी आहे गुफ़्त शादी अन शादी के शब फ़्राक बसर आयात व सुबुह विसाल अस मतलाए इक़बाल बर आयत चए शादी इहा आहे जो जीअं फ्राक जी विछोड़े जो वक़्तु जेको आहे पूरो थियो ऐं सुबुह विसाल जो सुबुह जेका सो आयो ऐं मतलाई इक़बाल बर आयत इक़बाल जे मतला ते उभरी अचे सुबुह विसाल जो उहा बंदि शाहिद जमाल ज़ुल जलाल बबीन बीनाद अलाह ताला जो जमाल जो शब जो जीअं शायदि थिए ॾिसे अला ताला जो मिला गुफ़्तम मल हक़ु चए हक़ु छा आहे त अलीह फ़रमायो पंहिंजो रसूल पाक साह सां पुछियुमि त हक़ छा आहे काल अल इस्लाम चए इस्लाम دران आहे इस्लाम इस्लाम जो दीन जेको आहे सो आहे हक़ु हाणे फ़रमाए थो त गुफ़्तम मल फ़साद जे फ़साद छा आहे काल अलकुफ़ कुफ़रु जेको आहे फ़साद फ़साद ईअं थींदो आहे जो हाणे तव्हां मस खीरु रखो उहो फिटी वञे हलियो फिटी वञे त माना ख़राबु थी वियो उहो फिटी फिटी वञे हाणे जेका बि शइ फ़साद उहा उहा आहे जेका ॻाल्हि सही हुजे उहा फिटी वञे हली पंहिंजे हुनखां ख़राबु थी वञे हली निकमी थी जो खाई माण्हू न सघे पी न सघे हुनखे कमु न आणे सघे उहो फ़साद आहे त गोफ़्तम मल फ़साद फसाद छा आहे जा काल कुफ़ुरु कुफ़रु जेको आहे फसल कुफ़ुरु माना लिकाइणु कुफ़र ऐं फसाद जी माना ॿई आन फसाद तबाही कंहिं त रोस्ती उहो पाकी दूर दूरस चीस मूं जे पुछियो भई फारसी में थो ॿुधाए त जेका तबाही ऐं फ़साद जेको सचाईअ खां ऐं पाकाईअ खां परे आहे उहो छा आहे त रसोल रसालम फरमायो त कुफ़ुरु वर्ज़ीदनि व हक़ ॿ पोशीदनि क़फ़ु करणु ऐं हक़ खे लिकाइणु कुफर जी माना ई आहे लिकाइण का ॻाल्हि खे पोशीदो करण जी हारी जेको आहे सो नाड़ी कंदो आहे पोइ हुन जे पहिरीं ॿिज वेंदो छटिबो त उनजे मथां वरी जेको मिठी आहे सा वर वरंदी वेंदी त इन करे हारी खे चवंदा आहिनि कफर कफर माना उहो लिकाए थो माना हुनखे ॻुझो थो करे इन माना में पॉज़िटिव माना आहे इहा कुफर जी <laughs> इहो आहे फ़साद फ़साद इहो आहे हुन खां पोइ गुफ़्तफ़ा वफ़ा छा आहे वफ़ा चीस मर्द वफ़ादार कीस कहिड़ो आहे मर्द जेको वफ़ादार जंहिंखे सॾिजे काल शहादत अल अलाह अल अलाह या शहादत आहे गुफ़्त कल्ह में शहादत गुफ़्तनि बबर ईमान ओ तौहीद ओ इख़लास मुस्तक़ीम बूदनि हाणे इहो आहे इहे ॾह सुवाल आहिनि जेका हज़रत अली रज़ी अलाह ताला कया पंहिंजे रसूल पाक सलाहु वसम खां हाणे हिते इनखे वक़फ़ो था करियूं इनशा अलाह जी ऐं वरी इनखे सूरत खे अॻिते कंदासूं कशफुल इसार ॿुल अबरार मञा के ॻाल्हियूं आहिनि जेके पढ़ंदासूं आख़िरी जेके आयतूं आहिनि ॿारहीं तेरहीं खां चोॾहीं खां वठी ॿावीह ताईं आयतूं जेके आहिनि से वरी आहिनि